Sapņu mākslinieks Katras attiecības tavā dzīvē var tikt sadziedētas. Katras attiecības var būt brīnišķīgas, bet to sākums vienmēr esi tu. Tev ir jāsaņemas runāt par sevi patiesi, jābūt pret sevi pilnīgi godīgam. Varbūt tev nav jābūt pilnīgi godīgam pret visu pasauli, bet tu vari būt godīgs pret sevi. Varbūt tu nevari kontrolēt sev apkārt notiekošo, bet tu vari kontrolēt savu predarbību. Predarbības vada tavu dzīves sapni, tavu personisko sapni. Tieši predarbība dara tevi tik laimīgu vai nelaimīgu. Predarbība ir atslēga uz brīnišķīgu dzīvi. Iemācoties kontrolēt savu predarbību, tu vari mainīt ieradums, tu vari mainīt visu savu dzīvi – Tu esi atbildīgs par sekām visam, ko dari, domā, saki un jūti. Iespējams, tev ir grūti saprast, kuras darbības izraisījušas sekas, kuras emocijas, kuras domas, bet tās ir manāmas, jo tu vai nu esi priecīgs vai ne. Izvēloties, tu kontrolē savu personisko sapni. Tev ir jāzina, vai tev patiks tavas izvēles sekas vai ne. Ja rezultāts ir labs, turpini iesākt to. Lieliski, bet ja tev nepatīk tas, kas notiek tavā dzīvē, ja tu neizbaudi savu sapni, tad mēģini noskaidrot, kas rada šos nepatīkamos apstākļus. Tas ir veids, kā pārvērst savu sapni. Tava dzīve ir tava personiskā sapņa izpausme. Pārveidojot sava personiskā sapņa programmu, tu vari kļūt par izcilu sapņu mākslinieku. Sapņus meist, sapņu meistars rada dzīves meistardarbu bet pārvaldīt sapni ir liels izaicinājums, jo cilvēki kļūst par savu sapņu vergiem. Veids, kā iemācāmies sapņot, ir mūsos ielikts. Domājot, ka nekas neizdosies, ir ļoti grūti izbēgt no baiļu sapņa. Lai varētu no sapņa pamosties, tev tas jāveido pašam. Lai izlaustos no vecā sapņa un radītu jaunu, Stolteki radīja pārveidošanas mācību. Pārveidošanās mācība Tolteki dala cilvēkus sapņotājos un uzmanītājos. Sapņotāji zina, ka sapnis ir ilūzija, un spēlējas šajā ilūziju pasaulē. Uzmanītāji ir kā tīģeri vai jaguāri, kas seko katrai darbībai un pretdarbībai. Tev ir jāseko līdzi katrai savai pretdarbībai, tev katru brīdi ir ar sevi jāstrādā. Tas prasa daudz laika un drosmes, jo, jo vieglāk ir uztvert lietas personiski un reaģēt kā vienmēr. Tas noved pie daudzām kļūdām, ciešanām un sāpēm, jo tava pretdarbība rada vienīgi vēl vairāk saindētu emociju un palielina dramatismu. Ja tu spēj kontrolēt savu pretdarbību, tad drīz sāksi saprast, saskatīsi lietas tādas, kādas tās ir patiesībā. Prāts jau dabiski uztver lietas, kādas tās ir, bet ieprogrammētie priekšstati par visu, ko redzam un dzirdam, liek tās pārveidot. Ir liela starpība, ja mēs spējam uztvert lietas bez vērtējuma. Atšķirība ir veidā, kā tas emocionālais ķermenis reaģē uz saņemto. Piemēram, ja ejot pa ielu, kāds garām gājējs nosauc tevi par muļķi. Tu vari uztvert to un reaģēt dažādos veidos. Tu vari pieņemt šīs personas teikto un domāt, jā, es laikam tiešām esmu stulps. Tu vari sadusmoties, justies pazemots vai vienkārši to ignorēt. Patiesībā šis cilvēks izlādēja savu emocionālo indi, un tu biji pirmais, kas gadījās viņam ceļā. Tam nav nekāda sakara ar tevi. Tur nav nekā personiska. Ja var saskatīt šo patiesību, tu nereaģē. Tu vari teikt, paskat, cik ļoti šis cilvēks cieš. Bet tu neuztver to personiski. Tas ir tikai viens piemērs, bet attiecas uz visu, kas notiek tev apkārt. Mums ir mazs ego, kurš visu uztver personiski kurš liek reaģēt pārspīlēti. Mēs neredzam, kas notiek patiesībā, jo reaģējam tūlīt un padarām to par sapņu daļu. Tava pretdarbība veidojas no tevī esošajiem uzskatiem. Tava reakcija ir atkārtota tūkstošiem reižu un kļūsi par ieradumu. Un tas ir izaicinājums – mainīt parasto pretdarbību, savus ieradumus, uzņemties risku un izdarīt citādu izvēli. Ja sekas nav tādas, kā gribēji, maini to visu atkal un atkal, līdz beidzot iegūsi vēlamo rezultātu.